Ee, e, Said Bek e, sala hazaru haşsadu suyu şeşede li cizire sereldaneki dartxe beriya sereldana Mir Bedirhan u sereldan tek çe şey, e, listik u fenufutên Osmaniyan ee, zora serildane edibin Said Bey jî zorê zeft dikin ez barim li çiyê gelek ciya de em ê besewa tişta bikin ji xwe ee, dîroka Pirtûkên Kurd û dîroka Kurdistanê qale dikin Tirkiye me behsa <coughs> Said Bekê dikin hem xebateke bo me em ê Said Bek nas bikin û bêhtir berferê em ê agahiya jê hem jî e, wek e, şêremêreke و بر بو بندابونه دی تشتی کو کرنی نو سر لهنگی او سکنیوی زخم اما بس واجب کن کجبکو پلین دیرو کې د وندانه بن و دیرو کا کردستان دی بهتر فرحتر جی بگیرن مرحبا محمد بله مرحبا سپاس از خوازم بسا البوتانه ام بیجن سور کیه؟ و سور و میر بەدرخان چ تێکیلێوە هەبوون و هەمان بölgede هەمان هەرەمێدە هرم بله. هەرێم رێبە برن چه اشیر و چه قوت هبون وی هەرێمێدە ده سعید بگه سعید چی؟ این عزیزیه، او جی میرکه و پیشو میر بەدرخان و پیشو سعید بگه با بۆ و bir زمانی بوتا دا ko سب تختی artıq سب çetişdi və بده həbduna girin رابی بوتش خوراک گیرن ده پارچه هم بشینه ده بینه مثلا بوتا و حاجی بیران مثلا بجی حاجی بیران که ده حاجی بیران مثلا بجینه سلوب یا شرنخ و عشینه نفگویا گویا و هویری و فلاوه و ملحمی که بن اوید سعید بگیده و بوتا و که بنیا مال باتا بدر خان بگیده با بیوالی افتش در باس کردن حتی کالکی سعید بگی یعنی وی زمانی پیدا افتش دوام بگه او که دبه حاجی بیری و بوتانی و بوتا دبه دپارچه پارچه را لیوی وی داره جنی داری دن هف هر دو مال باتا هم رو بیکن هم داری دن هف هم هاش هف دو هنه هم تشتین هف دو جی محافظه دکنه او دکنه یعنی نه قارش هف امبجی سعید بک سعید بک پشتی بابه بی دمره دمامید مینه نه عبدالخان بک و حاجی بک حاجی بک اینو بجین سلوپ یا گرگه عمو نو سلوپ یا گرگه عمو گرچه نو به گرمانجی ده گرگه عمو او گرین هو امبجین پارخ سر و قصر کبی بده سر گریم قصر حاجی بک و عبدالخان بک جیش لو گریه چول یاد پیشتی باب سعید بگه ابن خود دیگه میرید که دست عبدالخان بگه سعید بگه جاهل دوستی که بیه یه زورکی پیدا یه دوست باب یه دوست باب ویجی بی حسن هوری حسن حویری جا این سعید بگه بی هر دو جوک شیر که بین یعنی وای قهرمان که بین نه سکن سعید بگه پیشتی باب ابن خود دیگه نامین مالی در باز باشور و where they had که the have have بن all your children come the کوچیده که می جبش مومی شش حاجی بگی رادشت بیجه ولا سعید بگی هو کریه اید ولا سعید بگی هو کریه اید بگی سعید بگی افجر نخواشی هکیه پریویج استان دیا بیت قحر بی او دبی برخواد که بود که سعید بگی بین جمع خود دقنا جزا بگی شکل کی و سعید بگی سعید بگته سلوکیوته گرکی عمو جمع میخوا حاجی بگی داده ته و داده ته بیلیگیش خبرش مامی عبدالخان بگره را که بده به حالو مست سعید بگی و اولا هنوز نحقیل خلق که کریه مال فران کسی خوریه آن هوی کریه و اول زرکم جمعتا و جزایی ببره عبدالخان بگه خبرش حاجی بگه یه برای خواهی که چک سحد یعنی دستین هپیش و سعید باید نه چوی جمع دی پشتی بشه خیره ما متا رکی بیم ما چیس اوی دی تحبیقه گو ما که بیش بتا ولی لیم تو و بشی جمع سکر ما میخوا عبدالخونجی بدی نیکو بچی آنی اما نه جمع نو نه چه پشتی و تیس لوپیا جمع هر سکر ما میخوا عبدالخون بگیشی بتا بشی برای سر سر خواه سکر ما میخوا عبدالخونجی بدی که بدم هست نه هوی دپی خو برای خواه دنه گیره چولیا چین گیره چولیا جمع عبدالخون بگیر سید عبد الخان بگی که عبد دست خدا دید سلام علیکم علیکم سلام چه حضور مومی خدا مومی گش کو چالو خیری کریه کیا جرا بی دست سر حنا دایا هیویو کر دشت دست بشه مومی اف شد بشه مومی اف اوا تو بروزی می و تو گینجی سر خوای دمی ما و مازنوتی و او او اول که چون من من بکیم و و از جه خوشي بدمات دوستان سعید بک بیدر او ده یعنی اون من سکینی یعنی سریت گریدان artık هیچ یعنی نگاه چه در واجه براو بچه او خن نسکینی هورجی بود. و در یده زوجه گرچه مومی خواه از زوجه تو درین سر تخت مومی خواهجی و گریه چولیو حکم داریا میلیتیه دیگه یه حاجی بیران دکم که به معلوماتی حاجی بیران ده مومیس حاجی بک بیت حسی گفتم گوتیا بره خو عبدالخان اما سعید را که جمعت جزایی بده جزایی تا کچه خالی تا ته بی هور خوده او ملات محو بکن و و عنر شويدت عنر را بس سببه که اویدی سلوبیو تگدک حاجی بک مرسل هدیه شد؟ اینا در باسی بسهد بنو داری او قحره کلمه چیم که نه جه سعید بک دست و مازلوتی حاجی بیراده که زمان در باز ده با گله گیره ملت سر سعید بک گه پیشی ها ایسیانوی ندر کتیم هنا عشیرین منین روژاوا خوادن هف در باله بدنه حتی که جور که بجه هم قای آقاین و حاتم بین جم تخنب کجن هفرا سوز دو بین هفت آقای و و عشیر بین سعید و یه بکشه نه دن پشتو گل ها گیره چولی و بیده طلاق خاطر بجن همین بیجه ام سر هفتون دینا ام چی حضور همه سعید و یه بکشی بجه ای خبر دید سعید بگه یعنی تو چه بجه یعنی به حلوم مسلم اول همش کشتون رو تر آتنا بداری سعید بگه که به خبر سحده که و انسانو همیشه هر رو اینو دیوانا خواه ایکو ایکو بود که من بچه سونه دیوان خورد این پنجره خورد دوش حتی هر هفت دار پنجره تو دوش کشت کجه ساق نایله ساق نایله همیش گد کجه پشتی شوی روژه پیدا پشتو گیره سلوپی وقتی که بشه شکیرو طلاق شوی روژه بشه شکیرو طلاق های داره یعنی نه بیده شکیرو آتیه بله. گرتن هره بیا شکیرو طلاق چون که چقو مازنه یعنی بلگی هنگی هاتن تاورا ده سوم خورن هەردوو غیانێت هەردوو ناکەنە بچن سعید بەیە بکۆژنە و دەرا و تەلاقیەوە هەنگیوە خب لێ بژشکێشگەرە تەلاقەوات بشنە سعید که ئەزێ پرسێکی ده بکیم بکەم چه شیر سورد بیشن شیره و قومه یعنی قەومێ یانژی پشتە تیلی کرن یعنی. تابع اکی مزناتی حاجی بیاد که به دست ویده و حکم خواده که یعنی اما بجینه هنه اکی بجی شیر سور تا سعید بگی شیر سور خور و سایر باید بیشن اما سر نحقیه سر حقصزیه بیا تشت قبیل نده که آن مسئله جایی که ام بجی هم تو کوینه مسئله که کیوی ولی ایدی جی هیا یوی فلایوی و ملویوی اوت بیشه آن ما بوریا من این اینو بات چیتره و بجی مرد بجی می چیتره و شیخ بجی می چیتره و در رود بجی که هم سری کرده بجو خب جاره بیدم کرده کی شب و بجو یا کی چتر کی به می یا دیت چتر ولی چتر یس شیخ و مرد شیخ و خدای خواهد کجا کرده تو بجی یعنی او شخو خواه مینم جوری دی ملکی خواست کل ها گر کرده تو چلو کی چیرو کردیده نه ابدا امی نابینه که سترانه بله ام بدن باشه به همجی ایکو سترانه که و ام بشین سعید بگیره تکل دار بله امه نابینه که سترانه یا هیبرون ام بدن و دیس امه صحبت خوش گودروان بند Yeah. عاشقه مبوت و زو مهین قیمت جانی قرش بوزو شعر زور کشتن خانی بولوزو حبيه شابي راسي رشي فلكت يبك دالي أخي أنا شارود الولي أنا ليه شارود حب حبك متجحب حبك مناجحب شابي شابي رشي فلكت يبك الثالي أخي أنا شارود دنيا أبو بەێ دیسە ئەم بەهرنە إيه، هذا هبل امي اوكي بودار بكم مثلا شيخ تبسا شيخي كر بلاش ملا إيه، مثلا او شيخي ويا مثلت كان هيدا اوفيت كان هيدا اوفيت انر شو خواني تسبينو كو تشوا شيتي توفيج شيخ انر جيري تشوليو بورد كي تهبلر تهبلر نامري يعني نامر نامر تهبلر انرش إيه. ميلي هاد انر تهبلر كشيش نامره؟ ژی نامرە هر دو جی خودی هەردووش خۆ پشتی شێخی ئەڕت تێ هبلر زمان درواز دەبێت بشی یا بژن جور کشی ما شیخی من وقو مۆجا من وەقۆ نون ئەم هەڕەت زمان دەواازکی ما شیخی خود نمیش خۆ که قنجان خرابه. جو بیجی خدا میکی خوا هنگی پره حرام و یە تکل تێکل هەردەکە و تخني في هذا بيجي الشيخ يا مرابا يخلون بري خد روز شهر ده شو حضوره الشيخ ده بالشيخ من ميلا سر الكريمة قلت يا ربي بلي بدا الشيخ بلو بي تشتو مشكش خورا بكرا عزق ما عزق خا بكرا الشيخ جوا بلو هيد بعد تكسادو شاكو خوا لب كده في المليا كده في المليا كده في المليا حتى زي راح تخدقت تشوف یه حرام ده تو دخلت به بجهرة يبدا مير يمن أبد يا حلال يمن او حق يمن مسألة شروعي بی مثلا وقتی يسر یش آرام شیخو سعید بجدا جور دیجی میر بدر خان دم میوان کنی که عشیر که او عشیر جی ولی قارشه میر درکت میر کرد کرد میر کرید عشیر چیه؟ کیجی عشیره ودي عشيرة داس تظن نكبر احنا بين عشيرة خانة ظانمة لعشيرك معظم بي ک معظم بی میر دچی بده مير كريد كنا بلو مير نه. تقنا خاص بشه مير رود بشه كوب بلو من بشه بشه مير محمد عوب كام كيلو ستاش باتنا كام خساره وش شكلي ولد مير كريد كن بشه زلمه که مير و عشيرة دوست میره بعضی بن پشت کن رد بعضی چیز مال خوا شکل که تینه دیگه چقدر بیچاره و پیشش هست بیمی می در کنی من خواست پت کینه ولی میر در خنش کن میر بجای شو شوارا نامینا تو شکو در کنی و در بودی سعید بک بیت حسی سعید بک پشت بیت حسی معلومه زونن اف کوچرن هنه هوینتن زوزونه سعید بگر بجی گیر چولی آره ره داده دم زونه واره قصر کوی گلی بو خود دو گیره، پیش عشیر دگیره بچه این خارج خانه دیگه در باز نمی‌بینه بچه می‌ولم خارجی دم در باز ببینه بچه دختر در باز ببن دکانه هنیه دن کوی در بازی مأخو خواب ببینه هنیه در باز ببن نبی ملی و آنیا و آخام بده لجی دکانه هنیه در باز دبی نمیلید ود برد و دشتش کل ها خو بر و پاهای آرتق و جز بعض خواهش زوزان رو برده به چه دشته کوچه رو برده نه سعید باید چه پیش شو چه پیش شو توفه شو آنی ولی واسه که آنی نیوی شد کجا آنی آنی تکی راسه برنامه برمه بکی بش آنی کراسه من مایدش برمه بکید بش دو برا قیره توفه شو به عشیره اصلا خردم یعنی یعنی ها جوره که ولی یعنی آرتق یعنی شر ولی مازم بی دست بک اودی که آرتق یعنی شیخ و عالم بو تو همه قرآن برن چون پیش سعید بگه گو های کافر با ایمانت ده بتو نه مسلمانی تا مسلمان همه تخلاص کرد قرآن بینه پیشی حتی سعید بای ساکن آمد مثلا مثلا جوری چی بود رو سعید بگه اینگه میل بدر خان و داره کرد او بیرکو سعید بگه خوشی مثلا خوشکا جنا جنا سعید بگی کیه خوشکا میر بدر خانه خوشکا نوی چیه نوی سینما جنبرا میر بدر خان جنا می سیفدین جای شیر فاطمه او جو خوشکا سعید بگه یعنی از دین شیر دبی خارزی خارزی سعید بگی. خارزی سعید بگی. خارزی سعید یعنی بگی سعید بگی دبی خاله از این خاله از این شعره بله آره. نویجیو یزدان شعر فاطمه یزدان شعر اومد کو یزدان شعر جی پیره کو سعید بگی. سینا بله سینا اسلام یعنی ولی بی یعنی وقت حوری که بی سپهی بینیو مثلا چروکن کردی بینیه نام داره یعنی سپهی بینیو سینامه و مسلمانتیو سینامیشی. یعنی یعنی دینی خواب ای سعید بێک بخوا ئەو قەس که هیچ نینە مەلەزەرەبێ هەستە هەوێریە ڕاستە بجشتەکە دیێژی بەلکیژ کۆکای زیدیبوونی ڕاستە گرێدایی تر کسی که چه کەسێکی چاوەیە ئاینی چه چێت سینم و ئەو لەفتکن یانێ پیرەکە وە معلمە پشتی مثلا او تگو سردی تگو اف جایی که سعید بگه تن اف ببختید که سر سینما ده ببختید که مازند که یعنی ببختید یا سینما ده مشهور البوتا ده سعید بگ دش درکی دش امجناش کل ها گر کلی گل دیگه سعید بگی هنه کل ها گیره چول یه هیا گل ها گر کلی هیا کل ها گر کلی نه عشیرو گویا dejingusiya hmm. gerek ve gel hogor kelime Nezdiki kudiye tam e, kişa Nevengo ameci olu dara rabuski u se gerek. Se gerek. E, Kormotio judia. Hmm. Yani çiyo ki kuali ya nevo çiğde brendoi ya skehser nevo çiğe ya nevo her du nevo çiğraji ov dara bastı bu. Vay haşko ki atacak. Her du melek gel her ov dara bastı bu. Bak e, dastana dımdım da ya. kelek وسقال etkin. بله İşte سینم سعید بک سینم امادی شیخ دکت در چه حتی کل ها گیره چولیو مسئله که بعد چه هفته کت مینته اف شیخ برزی دیگه برزی که سینم دکه ولی تکلیف پیز قید دیجه سینم درخه قصر خود درخه بود که خل خلوم خود میخواد درخه شیخ دوجه برداریم عضو داری بادري ترسی شیخ شيخ سعید سعيد باك بي سحبك ما تشتي قوت يا سينامي یه ما پارچه پرچا بکم دیو از شکوا بکم که اکورم به بخاطر که بخوام تو سینما ده هی از نامه سینم بمره دیو چه بگم چه بگم چه بگم چه به بخاطر ان مازن چقا قونکه و بلگه قونکین چقارا همیشه کم دیگه تو در یه اودو سینمه سعید بکت در قصر خوا شخ شیخ تو چوانی کو سینام بیجه از بنی سینام و چه حالت سینام سینام تجمع سینام را گرتید بیجه سینام هر انا فکر در مولو سینام که که چقوراش در مولو و گنجو جهله به مملکت حمید دور قصر سینام سینام هم حتی کنم رسفا کرینم سینام خو انسان که با خو وقا حیثیت لیا وقا شرف لیا یعنی کلمه که روی سینامین طرف آن مالبات و آن زلام و سینام یعنی خواه عفو که یعنی سعید بک دیده که من اودا قصر سینام میده و سینام قا حزنایه یعنی انسان نگفه که چاوه باخه با سعید بک و درومه بیش افچه تربیه سیزیه افچه پیریزیه هەفچێت دل کرد دستگیرم بنی ئاخێدا ساخ بێژێ بیشه من چی کردی ئەس بەنی قون که بەختەتەم کە ئەف چ قونکێ چغانە دەریا قەسرۆتە ئەف چ تەربیە سنوتین دەریا پشتی وقت بیشه سینم فهم ده که ببختی شێخی و یا ملیه او ببختی ولد که به سر جوه سینمه کی سینم و به گروه خواه حیثیت خواه آتق نفت که جوه سعید بگه و بره خواهد پنجره پنجره قصر خال پنجره تو وجه خواهد یعنی بچه پیشتی ابی که سر روی من انجق اب خواهد تمیز خاتمیز بکم ببه مومه ببه دووی که به دوی خاکی دجی از مرم چو و شکل سینم خوا جام خوا خوا او دیگه یعنی خوا تمیز دیگه ان انجا بج ابي بختي انجا خول سامرا اف ببختي يعني بشتي خود كوجا وخادم دم برقي جو وتن تشكر وسعيد بيجي بجو حولو ماسلا خادم بجو لحولو ماسلا شيخا بشتي بجو حولو ماسلا شيخا وانا سعيد بيجي الشيخ تينا سري سرك هذا دقيقه سر كي تو بيجن بني كال هذا بيجن او او فيجنيفا كال هدايا کوچیک نیوی کل هدایا بجو قرماتو پشتو شخ و کوچیت که کردم پشتو ایده جوده قدر بر آوا هیزلدش آوا بر کل ها سعید بگیره در باست و درا بیجی درا ویجا سینم نکردیم نو نه بوتا دژی او ملی گویاجی گیا سینم هیا بجی ویده دشتل گیا در هشین دبن آنی سر جه خوی بچین بشین گیاسینم چرا که گیاه هست چرا که از نزانم گلک بلکه اختیار من بوتاز بزانم هکی به چریکی گفت بیژن مش دو زلم یه خواص حکریه و منو خوا او چریک گفت یا او گیاسینم پلچی می به هنگ کلیل که به هنگ آره تب تب تب تب چقا او کلیل که نس گلده که هن نواشینه شوی راجب جن گیاسینم چیکار جی مسئله های بیژن بحث کنم آت گیاسینم بوده دم مشهور از یعنی او چریک گفت رو مورد چریکت بیژن تیک غریبه که هکی توی چریکت بیژن او پلچیم دواشینه کلام اویجه از برم وقت دنگ بیجی راست وینا که دبیجین و پرچیم تیفاری نه راست اینی اوستای بله بله گلک سپاس سپاس امی سرانه که دنمی گودار بکن نابینه که که بدن بله سینمی هیورون جمیل مهی گرتیه و گوتیه کنسره کده امی حتی وی بشی امی گودار بکن بله دور امی دیسا صحبت خودم بکن بله سینه بدا شرنا سنا ولا كستينا ترنا سنا ولا كستينا ترنا سنا خذ خرابك مالا بملاي آه آه آه حافقة متسوي حبي حافقة من أسوي حافي تاوي تاوي راسي بركة يا مكلا يا أخي على دنيا بتولي على سنام ولا سنام جاني شرنا سنام بيتا شرنا سنام ما معترنا نبي ولا ما معترنا نبي على مقروز كما ذاك تزالي بوتي بساكو سمنا بداية تزرى بوتا ولا حبك متجوي حبي حبك من حبي تاوي تاوي راسي بركات يا من كان يا أخي على دنيا كجولي على سنام ولا سنام جانا شينا سنام بدا شينا سنام ولا كشتي يدا معترنا سنامي ولا كشتي يدا معترنا سنام على مقدر من عبدالي خذ بالتكبير على سنة جاني شرنا سنة بات شرنا سنة ولا كشتي هذا المعترنا سنة ولا كشتي هذا المعترنا سنة بله دوستو دیسم به نه و گودروانه مجه ما گودارت کم ما سینه ما گودار کر از باورم تکیلی اوی سترانه و وی چروکی به دور هیه جمله بله. منی گوتی اما متخمی کچ که وی دی بس عملات که بله، تخمید کم تکیلی هدن پشتی وی چیروکا هزنی و چیروکا دل ایشینی اما بس بس سعید بکی دیسا بکن و سعید بک مثلاوی iserildanê hani, mesela her sereke belki ji hebe em behsa vê yekê jî bikin baş ye bê çawa çî bû kî ji herêmê heta kî dê nêv serildanê de e, bûn û kîjan eşîrtekî lî serildanê bûn kîjan eşîr yan jê pişta xwedan û Mîr Bedirxan çi avayîkê tê e, milê ez bêjim Osmaniya serildan tefand. Belê. سعید بک دم اسیانوی سال 1836 و ده اسپان خرد شد خوازه لشکر جد خوازه جبونه او اونا ده او سعید بک و با زمان ترکید بیشن آسی سعید بک در باست مثل جمع یعنی سعید بک یا چه کسی کرا یا خود کرا یعنی قنچ چه بیا یعنی سری بده چه در باست بیا بیا کرا یعنی شورا انسان مازن انسان دیالی جمعی میر بدر خان میده یه ما تو سر خود خراب کرا یا ویجی نده کرا ده جرا بدر خواه خان گفت افتش چند چما ویژی خواه بگیره، وای خواه فهم بگیره وی خواه گیر وی چی کسی نده گیر جو عثمان خرج جه خواست از لشکر جه خواست وی نده قارشی در کرد رسما اثمان عثمان کرد و تبکی خواجی دا و به عثمان ولی دمی صد حاضر و هیتل سوششی حافظ چرکز محمد پاشا سه هزار اسکر ده دین سر گل ها بر کلی بیشت این جزیره تعلیم خواهد کن و وین و این دبن یانداش یعنی یه هوا و و کم دکن آری و احنا عشیرین دستر که و اسمال ده و جوره دین سر گل ها سعید بگیم پکی کل ها سعید بگیم شروان سعید کیون؟ هرما سیروپی دستیوی ده نه شرنخشی ملی یعنی سعید بگیده سعید جگو مثلا یعنی بوتان حاجی بیران حاجی بیران هیمایا حمایا سعید بگیده حاجی بیران سلوپی لیبین شردخی بین گویان بین یعنی بله، و گویان ماز عشیری گله که مازنا یعنی طلبان هویری بین حتی دو چوم ولی زاخو ولی شقی که حقا یاد باجار هانی جی بشکیری دن. چه و چه بود خودت چه به سرهلدانه ده سرهلدانه ده نگهانه حتی هوری گهان شر شرخ و ملی زاخوی هوری بله بله ملی زاخوا گویان شار کردن استخرت مهند بجن هشتی بجن صد و هشتی میره گویاوی و شاریده شاریده هات کشتن سیزده روژا هند بجن هفده روژا اصلا هند بجن سیزده روژا بجن حافظ شکز مبت باشل و گل هیدا بتونغ وطوب إخوة قال تشتقوال قال لك زحف شدو يعني يعني نوك وقال هندينا هم بلندو يخافا فراقلية وهم الريو خافا الريك اللي شكال هي وريك جي قالينا خوشا يعني كوشا يعني ريك قوالي يصونك يعني نار حاد بالنكوبتش يعني الشر بتشي يسر مطلق ونكو نهلتو بتشي بكسري يعني بشكل كوتش كوتش كده هي بوابة جساوي داب قولة بينا نهلة بكي قالي چون قو انسان که هله کل خم محافظه بی کل خم محافظه یه جو پروژه که وکلی هایی او گل چوا آفت شوای هر دو ملیر آف در باست بین نیو گل هدا بنی آویدا کوین کری بین حتی آف نه نیو گل سره که هدا جو کوین کری بین و اگه بیره خا خب گوهان بین آف آف شده در که سره گل هدا شش روز از نخلد ما هفت روز که چند روز که اونا که نکنین سعید بگه تحسین بگه غیر هوار قازد ده جوره قازد را کرن میر بدخان قازد را کر خوشکوی فاطم را کر که امنا کر تسلیم ند بگو کشتنا ما همیش که هبه از خلاص به ما هست تسلیم عثمان ناب ما رابی یکی قرناز بلگه حوالی عثمان رابی بو ام آوه سر رو چکنی گو آوه چه گو آوه چه سکیه هگه ام آوه سر بکنی گو یه تهم بگو تسلیم بن مجموع معلم از آوی حسن اسمان الله رابی آف سر چکاند آف آف چستر گل هی آف چکاند پیشتی آف آف چکاند بینش رو شش رو در باز بیش آرتخ بی آوی چون حلاکی چون حلاکی زورو انا خیلید بحثان بحثان زورو که دو زورو که بیه این مالبات رو بیده بروازی نیو دم را پیشتی شه حلاکی و بی آوید او دبنا و مجبوری دمینن سب زورو که مالبات رو تسلیم ده بود، تسلیم ده دیگرین عثمان دیگرین دینن جزیره نوا میدان و جزیره ده کیجا میدانه دیگره کرد میدان و جزیره از نخالد ما جزیره سنره برجا بلک حتی داشته مدرسه و سور هم بشه در و دیوار که دیگه کچیه و نوا بینیده هم بشه دوره مدرسه و سور از همین ده که آنجی جمزگفتان نحنبی گو جزیره ده میدان شو ده وده ملات کم ده که سی دورگاد ودن سعید بگی ویدیت خانقینی نه همیدش یکی سعید بگیت خانقینی جا عشیری کی دستک دستکچی عثمان ناش خواده تا به جوان خوی سور حکی به جوان خوی سور امیر بده خون اسمام ویدیت چوا بم حدد دیگره هش کو یعنی عجبا من خلطی کرد من دستک دو عثمان کومل سعید دو. قوات سعید بعد بیل بعد خانم خواهی از کریا ان مازن سعید باید بید یعنی اصلا در پروژه اثمان و فرانس صاحبی بچ بچ سعید بعد خان حتی بکن بعد خان بگید ایم ها بکنه قوات یا ان مازن سعید باید بید پیشی ها جا بکنه پیشتا فلا جا بکنه فهمون فلا خانی از کنه فلا بردانه و بیرخ جا در جرا را کرنه ولی سعی بعد خان چوک تر که پارچه پارچه یزدان شیر لکر نیار یزدان شیر چرا لکر نیار یزدان چرا میر بعد خان بی نیار سعید بگی هم مامی بی بی و هم خالی بی جی بی جیو بی جی بی ولی چیکن میر بعد خان بگ دستک دو اسلامی حتی سعید بگه دا و دست سعید یزدان شیر جی بی راش مامی بی راشی بی تو سیگوله چه یعنی پروژه که کوله دانی کردستانه دا بوتا دا Peki سعید bəgi şey fəkirə. Çıxıb sıra فرمان فلا هانین هنیک فلا هانین جویده بیرقا بیرق و بدان قارشی گم ام قارشی نه حال بود یه اوجی همه سیاست بی انا آجام بین هاتین و داری نه فلا خاشی بین نه فلا این حرم و یعنی بلگه بین رو بده وکیل فرمان فلا جهانی فلا جی جه خود کرن سعید بگ چون فلا چون ما به کی موعده شیرو هن عشیرین و هن خود طریقت و داری بلکی گل که دستک ندای بیشتر دوتان سال چلو ششابی او فرمانا ایسیان میر بعد خان چه بی بده حتی جواله چه یعنی مسئله سعید بگه بیشته یعنی سعید بک یعنی اسمق لندنا یعنی اسمالت می بعد خان ضعیف بگی گولب کنه می خان نخی نت کنه می بعد خان میربدخان قوات گلگ مغزنستان بی یعنی بوتا بگره به او بریگه همین که بین حمایه بیده و این خو حیله خو عثمان کاری و چو یعنی بندست کردن فلا یعنی لیکن نیار شیخ لیکن نیار همین ملیبه یعنی پولیتیکای خو لهیستان پکی ام بیژن نوین سعید بگی چوا جیان و یعنی چوا لکومان چه چی بود یعنی نبین سعید با یک کره عادل بک ما بین اصلا خد بود کره که عادل ما بین کالکه ما عادل بک پشتی با بریدت خانه خواندن شگیره چولیو بده عادل بک نخواش دبا نخواش با هنک نوارتی میری چه ده بنا پشتی ولی چکمش دبن و میر بعد خان چکمش دبا آرتخ وای حشکو هم بجینه دینما میریتی قپات ملت هنگ عشیرن بلگی و جمهوری امری جمهوریت دونمیه امبجینا زمان جمهوریت خورمش کرین امروزش میرن ترکات تاتارستان نبوده ترکمن دهان خستان آها انسان خستان بن حمایه واده و دیو علم واچ خواستن به انسان انسان خواهد کران انسان قارشی و در کتاب زنی انسان یه قارشی و در کتاب شوعات زد ده دنیا سر عرض مثلا عرضی که مهبی گیره چولیا و درکا مصطفار بن هو هیمایا آقا در نهوشی ده زاین است و ده با پیلم قبیل نکن بی عادل بگی جو کشتن ده و ده نما جمعه دارم یا عادل بگی خود کشتن کوری که وی هبینا وی طاهر بگی بی پکی ایره که عادل آقا جی بسیتون کی بی عادل کی بو گلو یعنی باب عادل سعید بگی بی هشتاد و نظام چند سال ششانده جمهوریت سال 20 ده میشه سال ببشم عادل بگی کنگیه E, عادل هكي سعيد بك دوتان او دبا عادل بك اف زمان تام نزدیک جمهوريات ده و به خرومه ده شرط که سعيد سو گیره شوليا این عادل بگید کجه نه عادل بگی که اف شیخ مگودی چوی هبلر مودی بله. میر جرازی را گیری نویوی پیره عادل بگیه روی بیجه خلا میخواد بیجه پیره که ما بکنه مولا ببه و زارو که ببه زورو کی کی عادل به کره کی عادل بگیره وی طهر بگه و جنوبی او حامله یش جدی دراوت شو مولا بو بخوا مینه هبلر و عادل بک اه، شریعت کشتن و دی روی طهر بک ضعیف دبت او طهر بک جدی مره او کرکی که چکی حفظ سالی جنك حامله بینی خوا زورو دبا خود کرکه دیده داده و بی کل کیلو دخل طاهر بک و ولی پیر کمد مینه جم شیخ می هبلر خولی من اج دبابا حتی نه طاهر بک بجو او کرک مازن دبا این شیخ او مالباتا و و شيخي زور كاتك ديو خد طهر باكي او طهر باكي مازن دبو وتزوج خود كره كي دويجي يعني دو كره ناشه بان شانس ولا عادل باكي حتى طهر باكي طهر باكي طهر باكي كره كره تي للطهر باكي باشي يسيه وتعالى سي كره دتي رشيد باك صوفي حامد و آه رشيد وصوفي حامد ومصطفى باك ويصيق قرود الدنيا بس الأمين الصوفي آه، حامدي إيه. بو بيما الصوفي آه، تكيبي بو بيما عفلو بك يعني هشت حفظ بابا تي حتى تي بو بيما يعني طاهر بك عادل بك طاهر بك طاهر بك طاهر بك صوفي حامد عفلو باك وإذا تي بو بيما أزلت ناس بلي Ee, gerek başı bu mebesavat şakir ee, minna bine kidin ya strana bidin stranên ku ji me hatine xwestin em ê wanayên yek du stranên jî me ji cîhanê gudar me ji cîhanê bijartiye ji welatên cûrbecûr em ê wana jî bikin dîsa em ê sohbeta بل بله من بینا سرانا جي قدانت اه، بينا بين ديمي بس تشنيزين جي بكن تابي تو جزيرة هاتي روشا جزيرة شابو ما بيانا برسي جزير خوشه والله خوش جزير اه، روج به روج خوشتر کنتلاشمیش تو بچه زی اصلا بی نمی دشمیش تو یعنی آن کلی خوش بیه نوکش باید که گروش برای دشی جزی داشت برای نهون نیا که یعنی جزی کلی خوش بیه فردا بی بله. یعنی چند هنر چی اصلی ده گلو تشتین تشتین آمده کارن نه یعنی خودی ولی نینه. یعنی زین ولی درک ولی مهمه جیله ولی یه ولی وقتی شدی ولی بگی چند هنره موضوع کلتر مرکزی گشتی هلی او هندک از بوارد که منی هندگی گشت در گوی زیرا گلک سر یعنی بسکن تشتی و چاند و هنری ده بله بله ازی تشتیم بپرسیم شده اما طبیعی طبیعی استرا چیروک که بیشم چیروک که سر بوتا استرا ها تزه بیشم هم برنامه ولی خلاص بکین چید بولی چید بی؟ ای بله چروک bu? Çeruk e, çeruk zahfın valla tabi zaman çeruk ikisər e, Hakim هیا zira butan haya. Hmm. Novu شیبه بالکیش خوش شیبه بله اتوی حکیم لقمان زیرا بوتان انسانک ولی یعنی دعاش خدای خواست و یا رابی تو بدی من ابکارم بدم هر کسی یو you جسن دعای قبیلی بی و تعالی و قدایه او چه انسانه بی محتاجی بی چی دری بر دریه بی اوی ولا نرد کرد مثلا میناک ام بجی تش غوارا کور که وکی دیو چی بجی افقا پرش مرا لازمه یعنی بی فویس بی او یه بدو تا بوده هر افقو پرده بدو تا تی بچوش خوارا به ایشی خب ایبانیا سالک دیوی دمی آن ده سال دیوی دمی تی سوزو خب تی قید خواهد که رو یه سو دەشماریت زیر بدۆتە زێر یه تێپچ پێ تجارەتە خەبکیرەوە تو انسان ئینسان به حسوی حکیم حەکیم زیر بوتان قنجی که هورێن دی که انسانه کی محتاج به نەیلۆ کەم بشینه یعنی چه انسان بیا چه اینانج بیا چه ئەوی مثلا نەمەسە که آن مسلمان آن اوه هنه جهی آن اوه هنه فلای آن اوه هنه ازدیه چه ئینسانیە بشۆ در مولوی بۆلە نەدەشو ندرد کرد یعنی یه یعنی ನನಗೆ حقيقة شو بشو خواب کرد جیهی زخو هیا بیشین خوش جیهی زخو بیشین شتات شتات یعنی منفعات شو حش أبدي یعنی شتات یاغجی جیهی زخو به حس یک جزیره های نوی حکیم لخمان پراد دخل که روز برای خود جزیره حسب خواهد به جزیره بود در مال حکیم نخمان زیرا بودون سلام علیکم علیکم و سلام از بندی از تجاری که زو خومد بیجه و مهنه اشکن مراست راست نچو از شهدیم پریم حمید چون ای که پریم بر همین خود پریمش مرا نهانی و از دین دور مال خواه قماش خامه و تو کوی دست من بگیری صد زیر حتی سالک دی این وقت وی از نخود دشتارا بینه حکیم من اخواني زيجو بتوني بيجي بونا بتشت و من اس بتش تشترى بكما اتفش هكا سر هذا كما بشي تصات بفيت عن وك فيروجيش مرا بيني تسوس بديما از اس روجي كيما بتش اتقى حرما اس مولي خدم هر کسی انسان روج بيجي فيروج مرا بيني بلي ام بله. نورمال تقسيم افدر هر تشدبه هر بله. دنج دربتي بله. نورمال بله بله یه جهه زاخو او شکلی حکیم نخمان ده قبلی کرن درو مخوا حکیم نخمان راد بود سطل بزر دشمینه و کف دسته دستی بیده بجه جهه زاخو عین وکا ویروژه توش مرا پریمن صادق ده عین وکا ویروژه بینی من بجه سرسری خوا و سرچاوه خوا و و ده در بله زمان دەواز دەبە ڕۆژ هفته هەفتی هی هەیە دەواز به دم، بهار پاهی ساوین دەواز به تێ ڕۆژە ڕۆژە جیهێ زاخ ڕۆژە جیهێ زاخۆ ده و جاوی حکیم لقمان دفتر خواه ایستا خواه که کش روژه که پریجه را بینه دفتر خواه فلان کسی پریم صبا بینه بیوان کسی دزبابینه، بینه فیستان کسی سزبا که روژا چوری روژا جهی زخوا بجی بلن ما روژا جهی ما چوش زمان در باز دبا چور در باز دبا روژا جهی ته ده ایوار جوید میناره، ره جهی زخوا نهاد بی روژا پاشتر روژا بوری مهیوی نهاد دروش سه روش درمان در باز بین هندی هاتون پری خوادان جهی زخوا نهاد يا رب معدي نخواج بقحري يصون يكسر سوزو خاص نسكني جالك حكم لهم بيت قحريا معدي نخواج بي كوري كي هبي كوري از نخادن 14 15 16 سالي ام 14 16 سالي تي هبي كوري فات كي بو بي معدي نخواش والهزرودايا والقحره چوبر بو بخواست کنی گویا با دردی که دقی هیا گناه کره مچ درد مینه گویا به از ما درد که تهیه اما تو چه تو هلی نیت حیات خدا یعنی يعني سرکا اولاد بین تو هلی یعنی يعني قهره ده کره من دفجه برده هی ان دنیا یو قصه استرا بیش ما گولازی یو قصه دشمرا بیش یو وكره مكدر جبادة قوي خانة دام قحر قحر منا ويا خودي بتشمر بيجي كافت مسألة قو خودي كره محول ومثل من جهيز وخوافه عين بول قدامي هود جمان استطلب زرش مخوات قد فلان ده بازار روش داره روش وسرو در باز بی بجهي زخو نما ها و دکوره ما غیاب قلوب خدا زي بشم بلا خو جهي زخو و وكره ما چک كتشكا مسادنه تو هی اب مملك مولو ملکه مس بس منا او هم صاد انسانی است خدا که قهرم سوزو انسانه قهرم نه دنیا و یا با پشت قحیات سوزو انسانه داده او انسان سوزو خب اینن جه پس اینن از دست من بالا خوشی انسانی بسته که منو که اف حکیم دخمهم تو بیچه بکاره کره خانه کاری کره خب سکنیم کره وی سری خود آخره که یه بچه جام جهی زخ پشتی فکی کره وی نیت این رایلی بگیره شرط ده پیش کره خود بچه کره من تمام اول از نکاتم از چی بیشیم تشار دی مبینی چه بجی کرم کیا بو از سوز دیدم چی بیشی اشار تا بینیم چه؟ لی بلی از دیم ده بسیم پیلی خواهش جهیز دو خوبستینم بجی بلو کرم بجی دی بچی دی سپر لی بدی دی هست بخواستا بدی بچی دی بان خانه را در باز بدی بچی دی بکی کاروخ گهنگی کسر گهن کاروخه بنی دور گیا تو بکه بر گهنیه تو تو جو آوش بک گهنیه نوا خوی تو بهن خاجمه گهنیه نوا کی تو که گهنیه نسکنی گو بله با اسوز دادم گو توش کلوغ در باز ببی ده بچی بده در ربحیت که پیش دادم ما تو بر ربحی را بود بجم ملوک و مختاری که وی گندی هیا او مالا مختار ایوارات پیشا انسان به پیشا بخواه بخواه میوان یه بجه به میوان ما تو نبی میوان ڕبەهێژ بیش بله با سوزدم دەم ئەسنا بم مێوانی بیش یوس یوجی تبچی تێ بچی زیرگیتش یه جهی تێش یه جهی بستینی یە جیهی چە بکە تێ بێژی کۆزەرێ بدا من ئازێ بچەمە تو نەت جهید مینی تو نت چهای جیهی بات خوی تو نە خۆنەوە جهید بات خوی تێ مال خب بستینی تو هیچ شوێنەوە ساکەنی تب عين ولا بشكل لجيب ظفري لنا الكورو رباهية بسكت لنا الكورو ساكن تبي جنبه بخ جزيرة بجوب أسوس دمتا أبسي تقول تحمل شو كاس بيك بينما ها قولي بالي كريمن قف دوها ولا تيوتش كاس جينوكي ردا لزلامك هولي هيا تيموني بهولي قمناكي بهولي رهي بهولي اختيارا ريو جرو کتریو تدا هەیکەت که کی وزلامی بکی او زلام چه بهت دی وجی بکی بەش چه بگە دەبێت و بکی ئەفی شارتێ منە کوڕێ گویۆ بە ئاسووز هکی هەکی زەلۆمێکی ولی ئەو تود و که کە بە چه چ از یوی بکی بشدا بلۆ کوڕێمە ئۆغر و فلکته خێرێ بە هەست پێوی چه چێت که تو سۆڕ که تو تو و tulawṭuɣ vagireda dad ده Lê didê em bijî mînak خانه در درباز ده به ایک اختیار سلام علیکم علیکم السلام وارد بورو شی سلام اختیار سلام بده بجا علیکم السلام ده بوره ده بوره قدر 20 متر ده شد بشو بشو بحث اختیار که کر او اختیار این او جلوک او رنو بامرا بوریم گیز ورا یه اختیار جی بود کده خورته دلال خورته دلال Continuamos ya de بچه ما تو چره بوره بچی با همه هم بگم هبار هبارتیه بکی بکنه برخی من کما صوفی خوده که خسیر عفو بکی اولا راستا چه فکی چی تو گودی این بابی بی چی گودی اوی اختیار ولیه رهیوی شمالیوی تیمانیوی که خودی هب نبه و هنه او زرم بابی مگودیه بابی چوی گیزا بی چو جم زرم سکنیم گوده کیوه بچی بروزی خودش من زاخو يختو يقولنا والله كيف تمزوخو نخم هبره حوالتي بگی بوشا والله مو حاجة شيت بام حوالتي اولو حس حسب خواب بو و حس به مصاب يوسف سوفی نخده بروزيت الصوبي أصانا یا گینج گو مو اسوار تو پیار ناچه با گو کرم چید با اس پیار تو سواری که ما گو مو نه با اسوار تو پیار ناچه بی گو نه نه اس پیار تو سوار چید بی که بنا کر نکاری سر صوفی بیخه و صوفی سری والصوفي یورا حسبي وراجت چو لدان کتان ره هات حتی نزدیک گهنی و کاروخ بی صوفی گو برازی گو کرم که ماما گو هم به گهنی هنه آف که وخوی ام بینا خواه وکی نه ام بسر بر خواب در یا خواب بچین گو بلو ماما گو بلی افس کش کهنیه گو کرم کهنی و کاروخه گو خود ماما قصیر عفو بگه بو بهم که هنی نارینا و ئەوەیەکی هەنی نەبەخوا کو بروزی گوی خاندا بە هەموو یوم بکەوەرە مومە خۆدای خود نەکو بۆ مگوتیان نەکۆر گو بۆ بتا بحثو من نکریا گو خۆدای گوتێ یه صوفی چی بێشیەوەی بکیم گو نەخەیەوە رو بۆ خب معنی ما خود پشتی سوزی که بۆ ببیە یعنی یه صوفی چی تو بکە که هنی ئەو خور. او که چا و خو قرمی بی گنجا هیچ جا و بولا نچو و قرمان خوابت بین لنگیوی لنگیوی آرو خواه برده عرده بین داره دارو باری رو خوابت شو دارو باری وقا مازم بیا کفکه گرتیه نو داره والا بیا جایی که خرینی کش داره ها صوفی جل خوابت شو کورا که رش شنو داره درکت ότι دیگه κορέ سری το حکیم ζήρο زیرا بودن سکنی یه صوفی جور که چوی بر بی فکی ماره هاتی بر سری کره حکیم دخمان سکنی دیگه شیر کوکی بس سنگی بیرد در اخر نیو سری ماری دموی تخد قد ماری قد قد که دیگه کیرکو کرکی ود که مندیلو کرکیش کیرکوی در اخر پارچه که یه مال قدی که تخت نه مندیلا کرکیدت پیچو تخت کیکو کرکیده مال دیجی تخت بن و شیر و تمیز دیگه بدین و به دیجی دیجی چی کرکی بجو برازی برازی بجو کرم که مون بجو رابع بجو همچی بسته بی ایوا بجو قیاس رازابی بجاری خود برازی تو رازایی به قدر که تو رازایی تهنگی خوات خواج من دنه هیچت خوراکی من خود قبل من بچینه لیدون هات هات حتی بدنه برو ایوار هنگوند که گهان گند گفکی دزرم گوند گند بغضا گنده سکنی هاتون گهان اختیاری سلام علیکم و علیکم السلام گو یه ملا گو هین کی نه هین چه روینه نکی خود بچینه گو خودم روینه بچینه زاخو گو اینه وجه ام مسلمان نه مسلمان ایک میوان گنده وارا در باز ببه دوی قبیل, قبیل نو که میوان شگوندی و ببورو بچه و دنی نخوشه و چهته هنه و عشقی و هنه و یه مولی ها تورم بکی یه حسبی ها شابستینه نه گین جهولی دلال خسارت سرور و ربار و خودی ویجدان همه قبیل ناکه و ام قبیل ناکه اینش گوندی من برهین میوان منه گرکی که اف چه گونده گربه هیا. گوه مومو بابه میگوتی گوندی جان هسته که گو خامه بشی بروز گو اختیار گو گو ملای مختاری گو بلا خشمه نه اما ریا خواه بچینه ام گوندی هنو نه ملای گو والله و بله پشتی از ملای وی گوندی تو گوندی گندی را ببوی تو لی گوندی ولی خسارت ما را ببوی سبق قضا که بلا که بسری وی از وی گوندی همیشه که قحرام از قبیل که ما اف گنج هنه وشه بینو که بسر ورینوچ گره کسی از نیر مول خواه بده ما وی کرکی از نیوی مال خواه مهر هباي بكركي بكما تيتي کرکی نه استغفر الله از کچه خوا از وی ما یه يتركي تو بكركي جمع به جمع ما از كيت خالی مهر و یه مختوجي جو از چقاقی تو داخل ایصاب وی گندی راهاتی از نیوی وی تو داخل و گنمی و نیسکو و مشکه از همیشه که نظر هبای کرکی بکیم یه سوفیگو گو ده باش گو برای تو چی دویشی گو مومو بایم گو تیه نمینا یا مبکی مینا گو بلا مومو پشتی همو دویل بجی مینا مینا ما من ما گو کچو مالی بونا کچو که وقش سپحیا ما خوده را یعنی سپحی کیووی نوو دنگل یو کندی دا مالی لو کچو خالی مهر دکی یه مختوجی چقاق قویتی و ساله نیویی قویتی بگندی نیسکو موشک daq jeyewi نیده hammishke نظر هبه کور habeye که و مهر کرکی چید کن و خورنا و دن و خوان خواد دو خوان دم خویتی دم خویتی جه و دانان صفت بجه بجه کرکی ماده بجه برازی بجه شه بجه چه تا کور کرکی بیگه دانی جه که میدونه بعد دریه و از بعد دریه و رازی من خود خودش تازه چند حتی تجربه اودنه تو یارو اودگی درازه قلنا از بعد دای راز ما خواسته خوشتره اصلا کسر حساس ناکیم گودا بلا جهه صوفی بر اودو کرکی دانین نم کرا او کرک دو بچش دایی بچ اودا خواده چو بچ اودا خواده او صوفی بدنه کو کرو سکنه چه مو چی بیا کو تو بچی و دجان دجن وژن که تو صبح جو اوده نادر کبی گو چما گو گوی تازه بده مخواه کار که گو اب ملو اب مختاره هنیا خلکت تین ملو خواه کرمک یه جحریل بدن و ویژن که داید چه انسانه چی بچه جم ویژن که او انسان مریه پشتی او انسان دمره مله دوشید و شیره جلو لباسی وی کرکی وی انسانی و حسبی وی پریوی همین میدم به که ملی او دشی او دوشه شیره معلم او مختخال هفت وقت کنه ایشو گیجه و تجارت و سر وگش که و انسان ولی کل کجنا و مولی و دست خواب بخنه والله تو بسی جمع جنگ تو ده دقیقه نمی سخته بمیری که بیارده مال نمیرد چرا چکت ماما ما تو چی ده گوته بچی گو گچ که بیا وتما ربي بيا قلت يبجي كلام كتو که تبي نشغلك وتصادف تقير كي بدي تكرم كل بدن بدي اللي خد تشكيل بدي کل تشكيل شهدو وكي لیه تهل تشکیل شهدو وکر منقله که اوگیری من خا صوفی خب بگم که از هی دیگه دایی بهله وکر از منقله بخوام بخوام تشکیل جن کیدا از وقتی تشکیل کیده، کیدا توجی هی دیگه دیلو خوشگیری که خاطر خا شبکه فکر پرسه که گوشتی ما را کتا داده پرچه گوشتی ما را با جنوی ده اوگری منقل ده یه به دیو دیخون بهنوی دیو دیخون نوی مار کور یه بچه حوش و تشکیل نورانا جنه کرمی یه جحریش نورانا جنه بکه نفس منقل ده چما او کرمی کت هر او جو جمع جنه جنوته نومی سوته تو شیشه بکی ولی <laughs> بله <laughs> kuruja aynı vale çetki. Dij deri ve وصوفي kabe pe. Jinj berava rodbe و او قير دج جنكب او تبحين خل التشكي جنكدج تشكي شافات الصوفي هذيك ما قالت كشني بن تشكي جنيده او كيلكو خو منديل خو درخو پرچه مورای تو بجستر او دیل هاشو تشکیل جن که ده کلمه ما جحریه جد کبا و منقل خاصوفیت کشین و دلیل و کرد سجن پیرکو خوا ماله و مختار نزانه کنگه به صبا یه آف گرم کرین یه کفن قطان دی و حوزه یا سر یه کرکی کری یه کرکی وشیر و نوی هست پیس پحی کاری حکی نخمان زیرا بود تایا و جلو لباس و و پرین کری که ده خیال دکنش کیف و دین ده بنا نزانه کنگه یه کس بین سر یه کرکی بشین و وشیرن و رونی سر مولی کرکی معلومه چی کی کی مری بشین چه بروی دو که ملی افجا عادت که خیر خوده بله ما صوفی هدی گو خود در اینجا بعدا خوره هات جو ملی مختار در انجا صوفی باکیر و گو که با این کورکیش خور که با کورک چه چه به چونش را با؟ صوفی گو بلا خوش کورکی کی بلا کورکی هفا خواه بکه او بلو بلا گوی هوا او بلول چو بلا کورکی هفا خواه که. معلمش کلمه را گو کروجش خرابه فکی دنج دهات خوره چه کرا دنج دهات خوره و مله و مخته کرک دید اف چیه خواهی کرد که نه اف اوه صوفی گو او بلول شکست او بلول و برگوی هوت شو هینه دین نه مال خاکه جوت که هینه قد خاکه تخستوی خو <laughs> او تشت قطبی جن جنامه جنو کرکیه مول مول مايا نيد مول في قنديم تها نزر هبا في كورتي كريا لبك جا شبكو دنيا برجة از هوا و بيكو ما ايمونات هوا إيش ما زوخو هيا ما بتش إيش خو إيرو زوخو بقدي أم صبا ظفرت مول خد بيو بيكو خد بيو دشي شو خيلي مالي مغضوه تقول خد شابو شبكن شهادين رابنا محوبي <laughs> صوفيا منو کارکی لیه دون بری خوادون زخ بری خوادون زخو که رنگین هاتن کتن سیکا زخو دا چون سیکا جل فروش آقا دا قیابتا ملات سیگه دا اجو چون مویده اه سوکا جل فروش آقا ویدی ویده گو برازی گو کرم که ماما گو تو ادرس نماره که یا ویه جهی جمت هایی گو بلی بلی مویمن نویسی بیش مرا kuda ka او o beva haram shina kan fadje kot ada suri kidiya no nisho fat kina no ada sovet binina bish akhoti ma mabdi hod kone zokhwa معلومه چاور گو یا زخوش دیده تو کره حکیم لقمان زیرو بوتاندید دید ناس کرد جهی شتاده چاور کارات جده کرد بازی پیش کرد که واو از او باب خواه گوریته بیا آقای من بگی من تو سر استری ما هاتی تو سر جاوه ما هاتی مولا ما خراب به تو هاتی کلی سر واریو تو ما هاتی و از ایرو سبب هاتم و محاضری با بدک کلی بی و از شهتی مخاطی که چه بی و خواهش دیگه شتات جهیه کرتی گو یه جی گو اشتغالی نلازمش مرا خوش کردن نلازمه او تما صادل بچه و ای ويبدا والله اب خراب کره حکیم نخمان زیرا بودتانش بوته هاتی حتی زاخو از حیات خود نابرده ما گو پره مبده من برده ایشه به همین بچینم گو والله گو گره کسته گو از نیل مال خانه مزروح بیتا بکه من تو ایشه بده نوشی کره حکیم نخمان زیرا بودتان افقا قنجه هر مکری کره ویش زیره به زاخو از ولی بهلم راحت بشه والله تو میوانه منی چه ببا از نی مول خود نظر هبه طبيعته که تو مینی جمع تو میوان نمیری تو کره حکیم خمانه زیرا بود توی ها قنجین میکریه از خیر هوا سر خواب هاتی من مول و ملک خواه کم کرید خواه یه صوفی گو برازی گو کرم که ما گو ما امینی گو ما بابه یه یعنی نمینه جمجی هیزو خب پره خواب بس نیاره گو ما بابه تا نگوتی یه صوفی بگه گو بله آره، آره. ما گو بره ما ما بره مول جهوج رازی که چه بسریم با تشوری سری همین نخواهش بی ما ما خودی مومو خواهش بی تو نخواری مومو خواه بکی تو خسری گونه مومو <laughs> گوار نیست رابی یه جیش وارا خوانه خواهشه که بازک شرجه که گوشتی اصول که دانو سرقل یه خوان کیف کیف و خواه کرن حتی بی دم خواه یه جهی زخوشی قصری که و یه های قصر و سیقتا راستای آوه هیزلا اوه مشین آوت گوه امروز در قصره و جمدویه و خوشیه و بیدم خوه و جه کره حکیم لقمان برن قطوس یه راسته یا و هیزه جهی بده دانین یه صوفی قنچکه دانین یه کرکی خوشی دانین بعد جه کرکی, زخ... کرکی حکیم لقمان صوفی نوبت ده نارازه دمت گو سعد دویه شوه هی دیگه داری و بی فکی دست بسی پین زلام و وک جانگو اتن دانش داری هی دیگه باتانیا کر کسا رو دیگه کره حکیم تمام اوه هنیا و نوس جه بی نوس کرن و هی دیگه داری تو گیری چون پشتی گیری چون داری. هی دیگه صوفی کره حکیم تمام هی دیگه عادی رو که دونی سر جه کره جهی کره جهی دیگه هندونی سر جه کره حکیم تمام یک ساعت و نیم در بود ساعت بی دوره سی سی و نیم دو کوب کوبن زلام او عین هر دو کوب کوبن زلام دانش داری و هی دیگه هات اگر سری کرکی را گرد پیش پنجره وکن هر دو پنجره وکن اگر لنجی کرکی را گرد دن نقل ها نی بن نقل سیر پنجره آویتن و هیزل دنی و فاش کده پشتو این و فاش کت کرک تاقانت آویت بر آوی بردار کرک مر او هر دو زرم هی دیگه درکتن چو و بی صبا و طاف با روش بی درکات صوفی با گو برازی برازی گو کلم که ماما بجربا ام نه ما خوا خواج خوش کرد ام چی پر خوا مول خوا تشتی خوا همش که بستینی و زیر خواه ام بچینا ریو مدیره و ما راس خبرت یه که کیف دیگه کار حکیم ماش خواه چون بره مول گهان من حزب گهان من تشتیوی گهان من یعنی و زگره خب من دیجی من کم و به خوب پلیه مش و خیالی دیا جو که در انجا دا خواب بردان خوالی بشتی کار حکیم نخمان زیرا بوتان در انجا دیتی تخوالی جاولی طالی بزانی کاری بی وای پپو وای توتا وای پپو دو برقی را یه صفیه گو پاپوک تو تو گانو زانما اتشکن زانما مول ما بده ما زر ما بده ما امی بچینه معش دانین دوزارو میکولی پیس مولی خوش خوش خود استینه جهی از دخو که بسی گاز دخو ده باقی را وای پاپوک وای تو تو این بکرو جهی چی بیا بابا چی بیا بچه تی گوتن نوی سلطان خشنگی و پیشید بچه تی گوتن نوی سلطان سرجی چو مالجی چو هکرو چی چوا گوته گوته نوی سوتن سرجی چو مولیچ معنی هم مولیوی چو هم سریوی کوریوی چو ده گوتن لی نوی سوتن چو هدی نوی yani anlatması zor vaktir kogudi نوی گوتن يصف إيش خواتي أو مين زوخو بمحوته بحياته ويدش سوا وبالي خواتي دين وتينا دين كوروخ كاس كوخ كاس جي دستينا تقوقيتو دخل خواجي الهسبو مهينو حیوان سوده كنتخن چولو خیلی خیلی یا یه میشه گروان که سخت تشید دکن معلومه جمجی هزو خاق و مال کارو خوش اوقا گنم و داخل و نیسک و ماشک و جن و چال و خیری و گره حکیم نخ ماجی چووی ریاد بجه ها ها کرم ایرو بی هانو بی یه دیبین خواهد که بچه بخواهد قصر خواهد بری دیبین خواهد دایی بانه خانه سره بی دی کنجه کرمش گرده بخواره که رجیده رخی خیلی لو پیوته بله جوی که فکی یارابی مکره یه پرو یه کروان کتی او گنج خورته سر کروانی دشه بکره من جن چال و خیلی حسب و دوار و کروان از مکره مکره که سطلب زیر که اون نزیک ده بو ویل ویل بینه و کپ کپا دلی بیه و زود کره یک هنگه بی و ها کره منه و نه کره منه و حتی که اون وقت دلی بانه خانه سمتان ریاش نخ و دیگه صوفی بشه برازی بشه کرم که ماما بشه ماما ایشه من خلاص اول از چو سلمان با بخواه خب بگه و مسئله جرا بشه خاطرت ده خاطرت را صوفی هندابی مومو فكي موم نمو شو مجن او خضر عليه السلام حكي نقمان يعني هولو خواست هولو كوري بشه خضر عليه السلام براشو و که هنجيفا كدوري صوفی صوفي ناخو صوفی بین پچک نونو هندو بيتشو لد تموي تيل شبان شو بو بيد بين كوري چالو خیلی و وبيج جن جنگ بين قصد و جنا قرق چو قصر رو بخواد مال زر زر خدانی بر بو بخوا قرم گیره چی حاله افچ بی و یا با گو مثلا کی رو درجه گو صوفیه تبی حوال من گو اصلا گهنی و کارو خرازا گو صوفی گو حالو مسته بی مال کشت مار کشیر کامده و امچوی جم هیه و مالی مختر محوله کیرو و مکچ حوله جستان و مال حوله همچون جمعیت زاخو مال خدام ویم مر گره که گره ها سر ما آبا گره که اوه دیبی دوست سر با به خوادی، چه با به خادی دیا مکر اشتا صوفی که دیو مکر تو نشهدی بله مسئله حکیم خونه جزیره بطان جعفی شروک المالته لجزیره من گدار بله راست هات بیرامن تمو گوتو بازی منیت باز جبو بنویسینم چکی چیروکین ویرنگی بله هیجای نویسندنینه بله و گرگ به نویسندنشی و تاما کردی خورته و چیروک درێژ و هەفکرێدایی نەپر خۆشن بی ئەزێ بیسۆزی خۆزە بجینم جێبینم ڕۆژێک ئەزێ بنویسینم به داویا برنامه بەرنامەی بله. از خوازم ya cêbînim rojekê ez ê binivîsînim em ber bi daviya bernamê bihatin بله Ê, ez xwazim a dawî besa rojbûna xwe bikim ji ber ku müzîka me ya dawî têkiliya wî vêyekê heye بله 26 مه روزبونم بو تو جیل شهمرانه بی بله. و دی من شاهی چکر از نورمال پیروز نکم اما ایسال می پیروز کر Hapı ایسال sağlayan جبر hoş. کو گلک حواله من tam به تاریخه ده گوتن یان ازی ورم وقته yani ji dostê min zû de min nedîtî ku ji derve dervê welat hatin mugû em bigîjin aby byle, byleby mebestamy jakiejśni. E, gelek sürprizin hoş abun. E, havalin radyo yeşi e, diğer iki pır rengini anin işmire e, kotiki dil Bele. Druvi dili de uti de tiştin cürbücür habun. E, esra bernama lazi çetki spasiya xwa jere dibêjim o hevalê me Benama tirkiçek Yugoslav evji Alican u Merve heye hevalime u kamer karime tekniki mjüldü be evji teyde gelek hevalin radyoyu u hevalime dostendinci? ji e, diyarin pır hoş jimranin sürprizeki pır hoş kirin sürpriza davi ya internete müvekir u min guy xuda xwamin jimre mesajek şan diye ez ee, gavaz biçukum ji mir vê stranê digot ee, bakı kum ji bo ku xevet biçim wînakî ji mir zindî digot bu sal buhurî ew deh sal çê bû teqîben belkî jî em hevdû nabînin ji ber ku ji ber sedemên siyasî penaber bû li almanya dimîne cerbicer ez jêrê strana jî radyoyê de vetkim li vê cere ew ji mir stranekî rêkir û sürprîz bû pişti salan mi dîsa gülpembe jê gudarkir. Dîsa aynı denk, dîsa aynı denk nermahî. Ve ez pê hestiyar bûm, gelekî hestiyar bûm. û em ê bername jî vî rengî bigirin û ji bo min ji Almanya hatiye rêkirin em ê bername jî vî rengî bigirin. Şevxweş, saata te xweş bira. که خوش چیرۆکین خۆش و سر یا سەر سعیدبێک و دیرۆکە و دل و شاری راست ما درست بەنامێکی بخۆشی کرد گەلێک سپاس ساعت خوش تا برنامه کدن بمینن باشید